Ni quietigu la tempeston en nia capo. Ciel vivi en pace cun negativai pencei? Cuce vi ripete aperas negativai pencei? Se jes, la diagnoso claras. Vi estas homo. Lausciensei esploroji a verādža unuō pūlo travīvas čiū tāge nekredeblain circau 60 mil pensoin. Cai granda procentāžo al ili, plei supozeble, turnīčas circau tio, kio povas malbonīči, kio en la estontēco veršāine malsuccesos, kion mine faris bone, kai kion la aliai faras malbone. La kialo, kial tiam malfacilas superi tienci ripetigiantain negativain pensoin, consistas en tio, che gi ofte crescas el nia firma opinio, che, exemple, mine estas suffice bona, neniam mi attingos tion, kion mi volas, au la mondon kai la homoin ne eblas fidi. Masoi de tiuici circulantai pensoi tre fortas kai tre adheras giuste pro tio che ili basigas sur tiuici profunde en radicicintai convincigioi. Kai ni credas ilin, quasau la entrudigianta per sistemo attestus pritio, che ili veras. Cae la resulto? Ni estas igitai occupici pri ilia enhavo. En la vivo ni devintus lau eble plei badau el lerni pri la negativai pensoi ion fari. En la practico montrigas, Che la plei efficae al iro, ofte estas factela mal plei intuicia. Gi basijas sur la jeno. C'e su clopodi, shanji la negativain pensoin. Ne nion faru pri ili. C'e batali contra utio, cio jam estas okazanta. Cai direktigu vian atenton aliloken kiel ni povas esti en harmonio, se tio, kio jam estas curanta en nia menso, tut certe en harmonio ne estas. Eble shainas, ke se ne consentos pre tio, ke nia negativa in pensoin ni certe ne shangios, ni consentas anca pre tio, ke ni credas ilin. Set, ču eble, tio tamen ne veras, Cio ocasus se negativae pensoi povus aperi ennia interna mondo cae ni povus et comprene ilian enhavon sed havi nenion comunan kun ili. Ni ne devus ilin forpeli, investi en ilin nian energion, engacici en iliai racontoi cae fantasiazoi au ilin kredi. Cae, se eble negativae pensoi signifus nenion pritio quio vi estas. Sed antau olni povos tiumci al iron utiligi en praktiko, ni devas ec credi che tio entute bovas reali. Ni vivas en la culturo en quiu ciu volas deni che ni constante ion faru kai se ni ricevos instruccioin che ni faru nenion, povas ocasi che tio ne suficias. Tiam povas helpi, se vorton ne fari, ali vortumu al io pli activa. Do pli concrete, anstatau ol concentrici pri ne changiado de viai pensoi, ne exercu turni la atenton de la pensoj mem al tio, kio estas mal malantaŭ ili. Tuj kiam negativaj pensoj aperas, ni havas tendencon fokusigi nian atenton al ili, kiel la seran radion, kaj per tio ni blokas cionce teran, kio povas en nia konscio kaj subkonscio ekzisti. Cio ocasus se ni rigardus malantau ilin cae ec pensus cio plua tie trovijas? Ciu eble malantau au sub ili io estas kushanta? Ciam ni tion faras, ni lasas la pensoin en pace cae concentras la atenton ala spaco circau ili. Simila ciam ni rigardas la fluganta in birdoin, cae acrigas la rigardon alla firmamento mal antau ili. Au, se ne rigardas la tiel nomatain tri dimensiain relaxigain bildoin. El provu tion nur por unu tago au por unu horo. Ne shanju viain persoin, sen considere de tio Kion ili entenas? Simple lasu ilin en pace. Ale lasu ilin, porke ili alvenu. Turnu vian atenton de pensoj al tiu, kiu auscultas. Via pro prakonscio, kai estanteco. Perceptu la spacon, en kiu la pensoj aperas, la silenton, Mal antaula la bruo kaj la kvieton sub la movo. Kiam vi maniere, transšovos vian atenton, okazos io tre interesa. La pensoj komencos perdi sian potencon. Eble ili daure estos tie, sed ili nepluhavos tian forton. lauteco de la pensoi shangigios el crio al flustro. Iam, ciam la pensoi cesos tiom logi, kai neplu movi au enplectinin en siain mashcaptiloin, ili comensos iom post iom mal aperadi. Cai ec se ili ne mal aperos complete, ancau ilia malfortigo estas successo. Ripetigiantai negativai pensoi estas parto de nia homa vojo. Ne eblas ilin haltigi. Sed kion ni fari povas, estas ce ciclopodi shanji ion ne shangeblan. Esencas, kian star ni al penceoi kai al nimem havas. Internen patson ni atingos, kiam ni rezignos batalon contraula neeviteblo, kai ni alidirektos nian atenton al nova horizonto.